Kimsa kaj kapitulo. Chaynaqa Kausa kawsarechisqa kaspaqa, kaspara, pachapi kajkunata kunatayamas Chaypim Kristu tiyachkan Dios paliqninpi. Chaynaqa amaya kay pachapi kajkunapiqa piensaychikchu. kunapia. anaq pachapi kajkunapiya. Qamkunaqa Kichik wañurqankichik. chihap inikichikha, Kristuwanmi kachkan Diosninchikpapi pakasqa. Kristupunim kawsaynikichikqa. Pay rikurimuptinmi qamkunapas paywan kancharishkaq rikurirunkichik. Ñawpaq vidamantawan musuq vidamanta. Chaynaqa wañuchichka hinaya vidaykichikmanta chinkachichik, kay pachapi mana allin ruraykunata. Amaya huchapakuychikchu. Amayami llakuypas kaqkunataqa ruraychikchu. Amayamana allin munaywanqa aysachikuychikchu, nitaq intochikuychikchu. Amataqya qullqilla kuyaqa kaychikchu. Taitacha mamacha adorai hinam. Tukuy chaykunata ruraspa mana Dios Diosqa y castigonta kachaykun. kausarhan kichik. Kunanqa qunqayki ñalla piñakuyta, piñasqalla kayta, manallinllapi kawsayta, insultanakuyta, asipayanakuyta hinaspa manallin llarimayta, amayallullanakuykikchu. Qamkunahariki saherunkichikñam ñawpa vidaykichiktaqa hinaspa tukuy mana allin ruranaykichiktaqa. Qamkunahariki kachkankichik musuq runa hinañam. Aswan kichik musuqyachisqa chainapi unanchasuqnikichikman rikchakunaykichikpaq. Chaynapi paymanta alliallinta yachanaykichikpaq. Kunanja manam imananñachu judio kaipas, otaq mana judio kaipas. Señalasqa kaipas, otaq mana Caipas. hakaipas. Huklaw nacionniyuq kaipas, chunchu kaipas, servienti kaipas, otah libri kaipas tukuy imamantapas mi Dios mi lliw iñiqkunapim kawsachkan. Diosmi kuyasusqaykichikrayku, aklasurqankichik paylapaqña kanaykichikpaq. Chaynaqa musok pachawan pachakuchka hinaya liakipaya kuspa, sumaksun llakipayakuspa, humilla kuspa, humillakuspa, rukaspa inaspa paciencia kuspa. Pipapas quejan CAPTINGA aguantanakuspaya pampachanakuycuychik. Chaynataqa rurankichik Hamkunatapa señor pampachaykusqaykichikman hinam. Tukuymanta pa kuyanakuychikya. Kuyanakuyam hauka imatapas sumaqtaqa allin yanachin. Cristupa causa hawka kawsakuypiya takiyaychik. Chaypaq hayasuspaykichikmi huk cuerpullaman Dios KICHIK Chaynaqa agradecikuichikia. Kunayasun e yachachikuyninkunaya pilin parichun. Sapakamaya yachachinakuspa e kallpanchanakuychik yupaychana takikunawan. Kantukunawan hinaspa espiritumanta takaj, takikunawan. Dios chik tukuy Dios Diosman graciasta justinya. Tukuy o otagrimas utaq rimasqaykichiktaqa Señor Jesús, sutinpiya ruraychik chik, pa paynintakama Dios justingia. graciasta kunapa ruranan kunamanta. Señora Kuna, Josaykichikta kasukuychik señorman Kichikraiko. Hosa kuyaychik kichikta Amaya, haqcha kachariychikchu. Churikuna, tayta tuku tukuy imapi kasukuychik chayha señor don pagni. Taita mamakuna, ama chikchu wawa chaynapi ama hukman yarunankupa. Sirvientikuna, kay Kaipachapi patron nikichikta imapipas kasukuychik. Amaya, hawasuptillaykichikchu allintaja ruraychik. Aswanja señor tamanchakuspaya tukuy sunjuan kasukuychik. Tukui ima haikichikta haruraychik, Señor Ninchik pagrurachka hinaya. Señor hinapas, Kichik Kichik Hamkunaja Kichik Señor servichkankichik ninchik kristutam Pipas mana alin y Chaja pagunta Chaskinga, mana Dios Rurashangmanta. Dios jamanan Pimampas Ayapakuncho.